37636 fatvo. Savol: Fitr zakotini chiqarish vaqti hayit namozidan keyin o'sha kunning oxirigachami? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Fitr zakotining vaqti hayit namozidan keyin boshlanmaydi. Aksincha, Ramazonning oxirgi kuni quyosh botishidan, ya'ni Shavvol oyining 1-kechasidan boshlanadi va hayit namozi bilan tugaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni namozdan oldin chiqarishga buyurganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Farada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al fitri tuhratan lis-soim min al-lagwi war-rafath va tu'matan lil-masakin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr sadaqasini ro'zadorni behuda va uyatsiz gap so'zlardan poklash, miskinlarga taom o'laroq farz qildilar. Man addaha qabla as-sola fa hiya zakatun maqbula. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Kim uni id namozdan oldin ado qilsa maqbul zakotdir. Kim uni namozdan keyin bersa oddiy sadaqa bo'lib qolaveradi. Sunan Abu Davud 1609-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Davud 1609. Fitr zakotini hayitdan 1 yoki 2 kun oldin chiqarish ham joiz. Chunki Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumoning quli Nofiydan rivoyat qilingan sahih hadisda shunday deyiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhumo Nabiy sallallohu alayhi va sallam fitr yoki Ramazon zakotini erkak va ayolga, xuruqulga, qulga xurmodan bir so yoki arpadan bir so deb farz qildilar. Odamlar esa uni yarim so bug'doyga o'zgartirishdi deb aytdi. Ibn Umar radhiyallohu anhumo xurmo berar edi. Madina ahlida xurmo tanqis bo'lgan edi, u arpa berdi. Ibn Umar katta-yu kichik nomidan berar, hatto mening bolalarim nomidan ham berardi. Ibn Umar radhiyallohu anhu uni qabul qiladiganlarga berardi. Odamlar uni fitr kunidan 1 yoki 2 kun avval berishardi. Sahih Buxoriy 1511, chi Sahih Muslim 984-hadis. chi Kim fitr zakotini o'z vaqtidan kechiktirsa, gunohkor bo'ladi va kechiktirgani uchun tavba qilishi hamda uni faqirlarga qazosini o'tashi lozimdir. Vallohu alam. Manba: Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita, 2896-fatvo.